Endaieko ikastolako aurrek, hiri erdiko eskola publikoaren eraikina baliatzeko lanak hasi dira. Honek, oraindik hiri erdiko guraso talde txiki baten azerria eta ezin egona piztu egin du. Orengoan kotxe ezen arro endaieko hauzapesanen aurka salaketa jarri dute. Hauzapesak, bere burua defenditzeko errekurtsua aurkeztu du, eta hori izan da oposizioaren esadustasuna piztu duen arrazoia izan ere azkeneko herriko kontseiluan auzapezak aurkeztutako errekurtsoa lehenago eztabaidatua behar zela izan salatu dute. Geixa geirazuzta endaiako auzapeza ordea. Eta gertatu dena pizkat bitxia da, azken finan, e, eh, bada aldaketa bat eh, kontseiluetan, hoen eh, merak presentatu behar ditu uh, lehen ez ziren presentatzen gauz batzuk. Adibidez, egikoetxak justiziaren antzinean joaten bada, lehen ezen pasatzen kontseilutik. Eta orain, legez, pasa behar da kontseilutik. Beraz, merak esan du, badela, afera bat justizialen mailan, uh, zentruko, endaiako zentruko, eskolarekin burasoak hasi prozesu bat justiziaren antzinean eta prozesu hori haiek hasi eta herriko etxeak defendatzen da eta orduan merak ejan du basela prozesu bat justiziaren aurrean eta besterik ez. Eta oposizioak konsideratu du guk ezarri dugula justiziaren aintzinean afera hori. Ez da ala, eh, erriko etxak defendatzen da, zenta batzuk eskatu dituzte papel batzuk justiziaren bidez, gure ustez ez da hori bide egokiena, baina hala da, hori erabaki dute egitea, eta besterik ez, eta gu defendatzen gira, zenta azken finean, galdera da, zen nolako paperak eman berzaie, noiz, nork, e, eta nola, baina beste aferarik justiziaren antzinean ez da, eta oposizioan montatu du afera hori, e, behiro Eh, mintzatzeako e, eh, eskola hortaz, lengo proiektutaz, ikastolaren proiektutaz, eta bat, eta bat, gaur egun ez dago aferarik, obrak hasi dira, ikastola hor eginen da, eh, eskola hori konpontzen ari gira bai eskola nazionalaren zat, eta bai e, ikastolaren zat, eta obra hasi dugu, eta buraraino, bururaino eramango dugu. Bai, e, ez dakite bai hiri eskolako guraso o, talde horrek jarritako salaget eta eragin dezake baitare abiatu diren obretan, eh, lanetan? Ez, e, eh, zenta eta bitxia da, eskatzen dituzte dokumentu batzuk, eta, eta ez dute, afera justizianen mailan izan behar dute interes bat zelaketa egiteko. Eta interesa, e, adibidez, nik nire etxea eraikitzen badut zure jardinearen antxinean, zuk posibili duzu, e, ejan, ba ni nire jardina ezen nola, eta Interesa bat daukat justiziaren antxinea joateko eta nire proiektua mm, gelditzeko. Baina ze interesa dute guraso horiek eh, erriko etxearen proiektua gelditzeko. Ez dute interesik zenta azken finean eien eh, eskolako klaseak ere konpontzen ditugu. E, orain arte ez ziren Eh, eskolako klase batzuk hartzen ditugu elkarte batzueri eta eh, eh, eta sala horiek pasatzen ditugu beste eskola bateri ikastolari. Baina handagon eskolari, ez dugu ezer kentzen, beraz, ez dute interesik gure proiektua gelditzeko. Interesa izango da, kanpoan egoten diren lekuan aurrak txikiago izanen dena, baina mhm. izango dira irure guntz, ez dakitzen baita aur eskola hortan, bi parte izango dira. Oain dela zonbait urte, laurreun baino gehiago ziren hor aurrak. Beraz, ez dago arazorik. Orduan gu, pentsatzen dugu, justizieran antzinean ez dutela deus lortuko, eta, eta dela anekdota bat, eta oposizioa horrekin jorasten jorazten du, ez dugu hori horretzen, zenta azken finean, lengo proiektu eta esmintzatzea bizikin tegesgarria da, zenta azken finean lengo proiektua zertzen. Teren horik, ez dirurik, ez baimenarik, ez Ordan azken finean proiekturik kez. Hmm. Eta izan da polemika bat asko mintzatu da, hmm. baina ez da ez zer egin. Gu gutxiago mintzatzen dugu, baina ikastola eginen dugu. Hmm. Bueno, ba, ikusiko dugu zertan eh, gelditzen den, momentuz obrak aurrera jarritzen dute, normaltasun oso esan bar dugu, eta dena ondo baldin badoa, arazorik ba, eh, gabe baldin badoa, ba, esan dezakegu ikastu urtea abiatuko dela, normaltasun oso aregin ez da. Eta ikastura irikiko da hemendik urte batean, esan den bezala eta oposizioak egingo du bere jokua, berak pentsatzen durako ala egin behar dela. Hiri erdiko eskolak ikasle kopurua apaldu egin du azkeneko urteetan eta egun egoitzaren erdia baino ez du baliatzen. Ikastolak berreunda irurogeita masei ikaslerkin leku behar handiak ditu. Eta eskola publikoren hogeita bat ikasgeletatik bederatzi ikasgela baliatua al izanen ditu.